Защитени ли са в България правата на хората с увреждания? Има ли достъпни автобуси на централна автогара за инвалиди? Сега на пряката ни телефонна линия нашият слушател Тодор Царев. Добър ден, господин Царев. Добър ден. Моля ви, разкажете ни вашия казус, свързан с темата. Миналата година с моя приятел бяхме заедно. Той ми беше на гости малко, няколко дни. И след като вече нали, се видяхме, приключихме, реших да го изпратя от Централна автогара София за Луковиц. След като го изпратих и след като той си тръгна, аз реших а, да вляза в, вътре в автогарата София и да мина през няколко каси на транспортните фирми и да попитам, ако пътувам с техните автобуси, дали има достъп за хората с увреждания. Оказа се, че тези автобуси, които пътуват от София до Бургас, не са достъпни за хората с увреждания поисках да разговарям с управителите им. Каз, касиерката каза, няма с кого да разговаряте. И се оказа, че на Централна автогара, ако искам да пътувам от София до Бургас или до Пловдив или до друг град, няма как да стане. След това... Понеже не са достъпни. Понеже не са достъпни. Изобщо няма, може да. би, такива автобуси. А има ли такива автобуси, които да са пригодени? Изобщо съществуват ли в България автобуси, пригодени за хора с а, увреждания? Не, освен тези, които са осигурени от столична община, но те са в рамките на София. Те са в рамките на, на големия София. град, да. Точно така. Вие сигнализирахте ли някои институции, доколкото разбрах, сте написал писмо до Министерство на транспорта и съобщенията, имате отговор от изпълнителна агенция автомобилна администрация? Да, като за съжаление аз не съм уточнил в коя централна автогара съм искал да пътувам от коя до, коя, а, до кой град. А, и те ми отговориха, че 30% от автобусите на тези транспортни фирми трябва да бъдат пригодени за хората с увреждания. Само, че те не спазват това изискване. Да. Те да. не спазват това изискване. След което, след което ние проведахме един разговор. Колегата Таня Любенова направи интервю а, с а, директора на автогара София, а, господин Иван а, Мирославов. А, малко по-късно ще чуем и това интервю в а, предаването. Аз се свързах с него. Той предложи един вариант, при който могат да ви качат а, хора от охранителна фирма, които са обучени да качват инвалиди в автобусите. Вие също, господин господин Царев се свързахте с директора на Автогара София. Какво ви каза той в разговора? Той беше много отзивчив, беше готов да ми помогне, само че аз казах, че не съм чувал с картофи и че не съм съгласен. Нали? Няколко човека, просто аз самия чувствам неудобство, че трябва тези хора да ме качват в автобуса а, и да ме вкарат вътре на седалката. Иначе човека много беше отзивчив, а, готов беше да ми съдейства. От негова страна каквото може съдейства, но той не може да влияе тези автобуси да станат достъпни. Неговият, неговите правомощия са в рамките на Централна автогара. Оттам насетне за автобусите, които се намират на Централна автогара София, той не може да има влияние но все пак искам да му благодаря че, чрез вашето радио а, за това, че той беше много любезен и ми отделило време да поговориме. Аз също искам да благодаря на господин Иван Мирославов, който беше много любезен и с мен и имаше изключителната готовност да помогне в този казус. За съжаление обаче, когато вие стигнете господин Царев в Бургас, там малко трудно ще организираме хора от екипа на Автогара Бургас да ви поемат? Или поне да. ние няма да бъдем сигурни какво ще се случи? Ако тук сме сигурни в София какво ще Точно се случи, така. там няма да бъдем сигурни. Кажете да. ни, какво трябва да направи държавата от тук нататък? Защото оказва се, че правата на хората с увреждания в България не са защитени. Институциите трябва да работят. Институциите трябва да натиснат тези фирми, институциите трябва да работят за хората с увреждания и да се обърне внимание на този сериозен проблем, с който аз се сблъсквам. Оказа се, чрез разговора ми с господин Мирослав, че човек с увреждане не е стъпал на централна автогара. Ако е стъпил, той е да ползва или туалетната, или да ползва някоя друга услуга. Но не и да пита дали може да се качи в автобус защото то се вижда, че не е достъпно. Да, очевидно трябва по-скоро да бъдат закупени автобуси, които да бъдат достъпни за хора с увреждания. Или а... да се отнемат лицензи на тези фирми, които не, не са... отговарят на изискванията. Не отговарят на изискванията, да. Господин Царев, благодаря ви за този разговор.